Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu vesselamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va ba'd. alhamdulillah Allah subhanahu taoloning madadi bilan bugun yana jihad fiqh darsimizni davom ettiryapmiz. Э, bu darsligimizni hijrat bobiga yetib keldik. Bugungi ko'pchiligimizdagi ko'plab savollarni tug'dirishlikka olib kelayotgan masala mana shunda ko'p ilmga ega bo'lmasligimiz buni ilm ilmini o'qimasligimizdan kelib chiqadi alhamdulillah alloh subhana taolo bu darslarni davom ettirishlikka muvaffaq qildi va bu darslarni alloh subhana taolo davomli qilsin va manfaatli qilsin va o'zini faqat xolis yuzi uchun qilingan darslardan qilsin hijratni asl ma'nosi o'zi mo'minlarga nisbatan do'stlikni bir ko'rinishi hijrat mo'minlarga nisbatan do'stman degan kishilar demak hijrat qiladi ekan buni ko'rinishi qanday desa mushriklardan yiroqlashish va musulmonlar tomon ko'chib o'tish bilan bo'ladi yoki musulmonlarga qo'shilish uchun fasod yerini tark qilishlik hijrat o'zi ikki xil bo'ladi birinchisi makoniy hijrat ikkinchisi ma'naviy hijrat makoniy hijrat nomidan ma'lum ya'ni bir makondan ikkinchi makonga qasd qilib shu birinchi makonni tark qilishlik makoniy hijrat ma'naviy hijratchi desa olloh qaytargan ishlardan ya'ni gunoh masiyatlardan hijrat qilishlik ya'ni ularni tark qilishlik nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi wal muhajiru man hajara manahallohu an buxoriyda keladi haqiqiy musulmon kishi u boshqa musulmonlar uni tili va qo'lidan salomat bo'lgan kishi haqiqiy musulmon shu haqiqiy muhojirchi desa Alloh qaytargan narsalardan hijrat qilgan kishi. Alloh qaytargan narsalar nima? O'sha gunoh ishlar, ma'siyatlar. Mana shuni hijrat qilgan degani tark qilgan kishi. Endi dinini zohir qilishdan ojiz bo'lib turib mushrik orasida yashashlik Alloh qaytargan ishlardan. Ya'ni demak bu mana yuqoridagi mana shu o'qigan hadisimiz ikkita hijratni o'zini ichiga oladi. Makoniy hijratni ham, ma'naviy hijratni ham. Nabiy sallam haqiqiy muhojir Alloh qaytargan narsadan hijrat qilish deyaptimi? o'zi Alloh qaytargan ishlardan bittasi o'sha dinini zohir qilishdan ojiz bo'lib turib ham mushriklar orasida yashashlik bu Alloh qaytargan ishlardan vojibotlarni bajarolmay turib ham soqollarini qo'ya olmay o'qiolmay turib ham ayolini hijob ko'rolmay olmay turib ham shu mushriklarni yoki o'sha diyorda yashashlik mana shunga taqiqlab bo'la turib yashashlik o'zi Alloh qaytargan ishlardan shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam muhojir gunoh va ma'siyatlardan hijrat qilgan kishi deb aytyaptilar yana nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'raladi ayil hijrat avval nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki ya'ni qaysi hijrat o'sha nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'ralyaptiki qaysi hijrat eng afzal nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki antahjura ma karaha robbuka azza va jalla o'sha robbing azza va jalla yomon ko'rgan narsalardan hijrat qilishligin. bu imom ahmad rivoyat qilgan sahih hadis va ibn hajar rahimaulloh aytadilarki hijrat ikki turli bo'ladi zohiriy va botiniy botiniysi shayton va yomonlikka buyuruvchi nafs buyuradigan narsalarni tark qilish zohiriysi dinini fitnadan olib qochishlik demak bu ham shu oldingi ma'noni takrorlayapti zohiriy botiniysi botiniysi nafs buyuradigan narsa bo'lsa zohiriysi dinni fitnadan olib qochishlik zohiran ko'rinib turadigan ishlardan qochishlik bu ikkalasini ham alloh subhana taolo buyurgan va o'sha yomonlikdan yurishlikdan qaytargan narsalar shuni bajarilsa alloh subhana taolo yomon ko'rgan narsani tark qilingan bo'linadi hijratni ko'rinishlari bor ya'ni kufr diyoridan islom diyoriga hijrat qilishni to'rtta ko'rinishi bor birinchisi vojib bo'ladi bir yerdan bir kishini hijrat qilishligi vojib bo'ladi ikkinchisi mustahab bo'ladi ya'ni xolos hijrat qilish kerak xolos hijrat qilmaydi uchinchisi uzr tufayli soqit bo'lgan hijrat ya'ni uzri bor iloji yo'q hijrat qilolmay turibdi kufr diyorida to'rtinchisi harom bo'lgan hijrat ya'ni kishini o'sha diyordan hijrat qilishlik harom bo'ladi demak ba'zi o'ringa qarab hijrat qilishlik harom ham bo'ladi ekan bugun kun bugun inshaalloh alloh qodir qilgancha shu vojib bo'lgan hijrat haqida gaplashamiz agar musulmon kishi kufr diyorida dinni izhor qilishga farz amallarni bajarishga qodir bo'lmasa uni kufr diyoridan islom diyoriga hijrat qilishligi vojib bo'ladi alloh subhana taolo aytadiki innallazina tawaffahumul malaikatu zolimi anfusihim قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا farishtalar o'zini nafsiga zolim zulm qilgan kishilar haqida aytadilarki qanday yashading deb aytadi o'zini nafsiga zulm qilgan kishi inson shundayda o'ziga yaxshiligini bilmaydi qaysi makonda bo'lsin o'ziga yaxshi bo'lgan narsani bilmaydida shu yomoniga yopishadi keyin undan aziyat chekadi boshqa bo'ladi qayerda muammoyim bor ekan deb yuradi mana shu narsalarni o'zi yaxshi o'rganadigan bo'lsa muammoga tushmaydi sizlar qanday yashadinglar deb aytyapti farishtalar ular aytadiki biz e, majbur bo'lgan kishilar edik ojiz bo'lar ojiz bo'lgandik deb aytadi farishtalar aytadilarki hijrat qilgani ollohni yeri keng emasmidi deb aytadi mana bularni boradigan joyi jahannam unda ham bu qanday ham yomon joy deb aytyapti ya'ni alloh subhana taolo hijrat qilmagan kishilarga bularni boradigan joyi jahannam deb aytyapti demak ba'zilar shu e, ota onam deydi boshqa deydi ota onasiga qarasa shu yaxshi go'sht olib kelib berib e, unga bitta kel shu uylanib kelin qilib berish kerak xizmatkor shunday yashashlik kerak aksar holatda juda kam holatda o'g'lim bor bu yerdan hijrat qilib ket diningni olib qoch ilm o'qiy olmayapsan farzlaringni bajara olmayapsan deydigan kishi kam unga shu yaxshi xizmatini qilib soqolini qirsa ham namozini o'qiy olmaydigan bo'lsang keyin ham sal kattaroq bo'lsang bir ilojini qilarsan ilm ham shu bo'ladi ekan bo'lar inshaalloh shu yuribsanku degan gaplar borda bizni birinchi o'rindagi maqsadimiz ham hayotimiz ham mamotimiz ham din bo'lishi kerak biz dinimizni yaxshi o'rganaylik alloh subhana taolo o'zi dunyoviy ilmlarni o'rganishlikka baraka beradi hali biz dinimizni yaxshi o'rganmasdan turib dunyoviy ishlarga kirib olamiz ilmlarga kirib olamizda keyin falsafasini e, sotsiologiyasini o'qib olib falsafachi bo'lib yuramiz kalomchi bo'lib qolamiz kim endi dindan jihoddan gapiradigan bo'lib qolsa masalanda yo hijratdan gapiradigan bo'lsa darrov unga bir kalimalar bilan san mana shu olimdan aqllimisan yoki mana imkonlar borku azallar aytib qur'on musobaqa bo'lyaptiku degan gaplarni gapiradi unga bo'lsa tog'utlarga biz o'sha qur'on musobaqasi bilan ovora bo'lib shu yerda o'tib ketishligimiz kerak xolos shuning uchun alloh subhana taolo hijrat qilmagan kishilarga ularni boradigan joyi jahannam qandayyam yomon joy deb aytyapti said qutb rahmaulloh mana shu e, alam takun ardullohi vasiya fatuhajiru fiha degan farishtalarning so'zi haqida aytildiki hijrat qilmagan kishilarni dinda fitnaga tushishiga va xorlikni qabul qilishiga majburlagan narsa haqiqiy ojizlik emas ular aytyaptiku biz yerda ojiz bo'lgan edik deb aytyapti lekin u kishi aytyaptilarki bu ularni fitnaga tushishlikka sabab bo'lgan narsa haqiqiy ojizlik emas bu yerda boshqa gap bor deb aytyapti ularni kufr diyorida ushlab turgan narsa nafslari mansablari va mollariga bo'lgan harisliklar deb aytadi said qutb rahmonulloh demak ularni mana shu yerda kufr diyorida ushlab turgan narsa nafs uchta narsa nafs mansab yoki mol mana shunga harislik o'ylab qaraydigan bo'lsa shu uchtadan tashqariga chiqmaydi yo nafsi uchun yo mansabi uchun yoki mollar mollarga bo'lgan harislik uchun yana davom etib aytadilarki ularni hijrat qilishga imkon bo'lishi bilan birga mana bu yerda islom diyori bor edi hijrat qilishga ham imkon bor ham islom diyori bor ollohni yer keng ekanligini bila turib nafslari tufayli ko'plab qurbonlik har xil alamlarga chidab beradi qamaladigan bo'lsa qamalib o'n olti yil qamoqda o'tirib chiqadi qamoqda chiqqandan keyin ham yana shu yerda e, osmonimiz musaffo yurtimiz tinch yurt boshimiz omon bo'lsin deb yana yashab yuraveradi bo'lmasa uni o'n olti yil tiqib qo'ydi uni uni dadasi undan keyin kelgani ham shu bo'ladi undan oldingisi biz islomiy davlat qilamiz deb va'da bergan edi bungi bugungi kundagi mana mirziyoyev bergan va'dalar hech narsa emas avvalgi karimov davrida berilgan va'dalarga lekin inson shunaqangi ahmoqmi yo'q boshqami alloh subhana taoloni shunday so'zlari turib yana shu unga sabr qiladi qamab tashlasa ham o'n olti yil qamoqda o'tirib yana chiqib ana shu yerda yana davom ettiraveradi shu hayotini shuning uchun alloh subhana taolo aytyaptiki manaqa bundaylarni joyi jahannam ya'ni bu ishni nihoyasi mana shu bu ishni nihoyasi mana shunday davom etishlikni hijrat qilmasdan davom etishlikni nihoyasi alloh subhana taolo aytyaptiki bunday joylari jahannam qandayyam yomon joy deb aytyapti mana shu ko'rishda yakun topadi agar ilojsiz bo'lmagan bo'lsa ammo dinda fitnaga uchragan va kufr diyorida chiqishga biror chora topilmagan islom diyorida yashashdan mahrum bo'lgan keksa yoki ayollar zaiflar va bolalar bundan mustasno deb aytyapti said qutb rahmaulloh ya'ni yuqorida oyatda keladi illal mustatafina minar rijali wan nisai wal wildan la yastatiyuna hilatan va la yahtaduna sabila فأولئك أسأل الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا illo deyapti alloh subhana taolo o'sha kishilar ayollar bolalardan iborat yo'l topolmagan qidirib va biror chora topolmagan kishilarni shoyat alloh subhana taolo kechirsa gunohlarini mag'firat qilsa deb aytyapti bular endi qidirib imkoni yo'q umuman yo'l topolmasdan qolib ketdi u u avvalgi kishilar bilan bularni juda katta farqi bor mana shu kishilarni shoyat alloh subhana taolo kechirsa deb alloh subhana taolo zolim emas kishilarni holatini juda yaxshi biladi shuning uchun bir ishlarni qilmasdan turib u agar bunaqa deydigan bo'lsa u o'zini o'zi ol degan bo'ladi kishi faqat o'zini o'zi ol ibn qudoma rahmaulloh hijrat unga vojib bo'lgan kishi xususida aytadilarki hijrat qilishga imkon bo'lib turib mushriklar orasida vojibotlarini qilishga va dinni oshkor qilishga imkon bo'lmagan kishilarga va shu surasini e, oyatlari dalolat qiladiki bu hijrat qilishligi ularga vojib bo'lgan ya'ni alloh subhana taolo bularni joyi boradigan joyi jahannam deb aytishligi o'zi bunga qattiq vaid deb aytyapti hijrat qilishlik vojib ekanligiga dalolat qiladi vojib bo'lmaydigan bo'lsa alloh subhana taolo uni boradigan joyi jahannam deb aytmaydi shuning uchun hijrat vojibni vojib vojibni zaruratlardan biri deb aytadi u kishi ya'ni hijrat vojiblarni to'liq qiladigan narsa vojibni to'liq qiladigan narsa degani qanday tushunamiz masalan namoz vojibmi namoz o'qishlik farzmi uni to'liq qiladigan narsa nima tahorat demak tahorat olishlik ham farz bo'ladi shuning uchun biz islomimizni iymonimizni to'liq qiladigan narsa agar biz majbur bo'lib dinimizni noqis qilib yashayotgan bo'lsak uni vojibini to'liq qiladigan narsa mana shu hijrat bo'ladi xuddi namozimizni to'liq qiladigan narsa tahorat bo'lgani kabi shayx muhammad ibn abdulatif o'zlarini risola va masalalarni majmuasi kitoblarida e, shu nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan bir hadis bor nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki ya'ni men mushriklarni orasida yashaydigan barcha musulmondan bezorman deb aytyapti bariyman deb aytyapti bu hadisda musulmon kishi kofirlarni orasida yashashligi va jam bo'lishligi bilan kofir bo'lishini anglatmaydi lekin undan bariman deb aytyaptilar balki bundan murod deb aytyaptiki u kishi e, muhammad ibn abdulatif agar mushriklarni orasida birorta musulmon jang qilishlikka majbur bo'lib chiqadigan bo'lsa uni qatl qilishda yoki molni olishda mushrik bilan hukmda bir xil bo'ladi ammo kufrda bir xil bo'lmaydi ammo lekin e, ham mushriklarni qo'llab moli bilan joni bilan badani bilan ularga yordam berib chiqadigan bo'lsa musulmonman deydi lekin yoki mushriklarga joni va badani bilan yordam berib chiqadigan bo'lsa uni moli ham qatl qilishlikda ham kufrda ham ular bilan bir xil bo'ladi deb aytadi u kishi qarang nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyaptilarki men mushriklar bilan yashaydigan musulmonlarni barchasidan bezorman deb aytyapti hozir bugungi kunga soladigan bo'lsak juda ko'p nimalar qiyin bo'lib qoladi holatlar shuning uchun odam o'ziga bir savol berib ko'rishlik kerakda holatiga qarashlik kerak qaysi holatda man bir biror bir foydam tegib turibdimi o'zi bu yerda turishligim bilan jihodga yoki biror bir ahlilimga yo boshqaga yoki man o'zimni nafsim uchun yuqorida aytgan molim uchun yoki shu bola chaqam deb shu yerda yashab turibmanmi shuning uchun odam o'ziga savol berib ko'rishi kerak nima sababdan u mushrik diyorida turibdi dinini boshqasini zohir qilishlikka ojiz bo'la turib o'sha yerda yashab yuribdi hijratni vojib ekanligini ta'kidlaydigan sabablar ikkita birinchisi kofirga qarshi jang qilish uchun islom diyorini musulmonlarga bo'lgan ehtiyoji borligi kofirlarga qarshi jang qilish uchun adat musulmonlarga ehtiyoji bor endi hijrat qilib o'tishlik kerak ikkinchisi islom va kufr diyori o'rtasida bo'ladigan jang masalan xosatan kofirlar ba'zida o'zini huzurda yashaydigan musulmonlarni qalqon qilish uchun ularni masjidlarga yoki turar joylarni oldiga borib oladi xursand bo'ladi biz amerikada shunaqa masjid qurdik boshqa deb qarasangiz u o'sha amerikani bir hokimiyatini yoniga joy ajratgan bo'ladi ular biladi musulmonlarni istishodiya qilishligini yo portlatishligini mana shu portlashlikka to'siq bo'lishlik uchun musulmonni o'sha e, qo'ynini tagiga olib kelib oladi qarabsizki erkak musulmonlar hujum qilolmaydi hujum qilaman desa bu yerda bitta musulmon yashab masjid qurib qo'ygan azon aytib o'tiribdi e, shunday muammolar xullas o'zi islom bilan kufr o'rtasida jang bo'lib yotibdi u u yerda turishligi kufr adadini ko'paytirib turishlik bo'ladi xolos ba'zida ba'zida foyda bo'lmaydi ba'zi bir musulmonlar biror bir kufr diyorida yashaydigan bo'lsa musulmonlar o'sha kufr diyoriga hujum hujum qilgan paytda kofirlar o'zini e, ichidagi musulmonlarga zarar berishlik uchun ham ularni qalqon sifatida foydalanadi kerak bo'lsa hozir bu holatga kelmadik lekin shunga qarab ketyapti ular masalan o'zini bekorga musulmonlarni ichiga olmaydi masalan suriyani boshida janglarda ham germaniya bo'lsin rossiya bo'lsin o'zicha fidokorlik ko'rsatayotgandek bo'lib musulmonlarni himoyasiga oldi ular ham ahmoq emas ertaga e, bu musulmonlarning farzandi ularni maktablarda o'qiydi boshqa bo'ladi tayyor ularga o'xshagan bir avlod bo'lib yetishib chiqadi ota onasi o'tib ketgandan keyin farzand ularga qoladi bu bir ikkinchidan u yerda yashashligi e, farzandini yo'qotishligi bo'lsa farzand dinini ham saqlab qololmaydi illo min rahmi robbi min juda kam kishilar e, dinini saqlab qola oladi xolos mana shuning uchun vojib bo'lgan hijratda tark qilish o'zi katta gunoh bo'ladigan bo'lsa kofirlar orasida yashovchi musulmon kufrga ularni shirkiga yoki musulmonni o'ldirishga yordam bersa bu dindan chiqaruvchi kufr hisoblanadi o'zi o'zi ularni yashashda ularni orasida yashashlik o'zi katta gunoh agar ularga yordam beradigan bo'lsa uni hukmini endi tasavvur qilib ko'ravering shuning uchun shayx islom ibn taymi rahmaulloh aytadiki ho askariy bo'lsin ho askariy amirlardan bo'lsin yoki ho boshqa amirlardan bo'lsin kim tatarlar tarafga o'tib ketadigan bo'lsa uni hukmi ular bilan bir xil bo'ladi deb aytadi ya'ni tatarlar bilan bo'lgan jang paytida o'sha paytida tatarlar tarafga o'tib kelgan musulmonlar ham bo'lgan shuning uchun ibn tami rahmaulloh kim agar ular tarafga o'tib ketadigan bo'lsa ular bilan qo'shilib bizga qarshi jang qiladigan bo'lsa hukm ular bilan hukm bilan bir xil bo'ladi deb aytadi va aytadilarki u islom shariatidan yuz o'girganligi uchun islomdan ham chiqadi salaflar musulmonlarga qarshi jang qilmaydigan va ular bilan namoz o'qib ro'za tutadigan kishi zakotni inkor etsa murtad deyishgan bo'lsa musulmonlarni o'ldirish uchun alloh va rasulini dushmanlari bilan birga bo'lgan kishini holi qanday bo'ladi deb ibn taymi rahmaulloh aytyapti ya'ni salaflar davrida um, abu bakr roziyallohu davrida e, o'sha ular e, zakotni inkor qilgan qavm namoz o'qirdi ro'za tutardi lekin faqat zakotni inkor qildi abu bakr roziyallohu o'shalarni murtad deb jang qilishdimi riddaga tushdi deb endi musulmonlarni o'ldirish uchun alloh va rasulining dushmanlari bilan birga bo'lgan kishilarning holi qanday bo'ladi deb aytadi bu haqida ibn hazm rahimulloh ham aytadiki kim kufr diyorida va ularni safiga ixtiyoriy holda musulmonlarga qarshi jang qilish uchun qo'shilsa mana shu bilan u murtad bo'ladi uning uchun murtad hukmini barchasi qo'llaniladi ya'ni qachon qodir bo'lsa uni o'ldirib qatl qilishlik vojibligi molini halol bo'lishni, nikohini buzilishligi shu kabi murtadni barcha hukmlari unga qo'llaniladi deb aytadi va alloh subhanahu va taolo ham aytadiki lakum fil munafiqina fiyatayni allohu arkasuhum bima kasabu aturiduna an tahtadu man adalla Alloh va man yudlillahu falan tajida lahu sabila ey mu'minlar, nega sizlar munofiqlar to'g'risida ikki ikki guruhga bo'linib oldingiz axir Alloh ularni o'z qilmishlari sababli kufr va nifoqqa qaytardi-ku yoki Alloh adashtirgan kishilarni to'g'ri yo'lga solmoqchimisizlar kimni olloh adashtirgan bo'lsa uning uchun hargiz yo'l topolmaysizlar deb aytyapti ibn hazm rahimaulloh mana shu oyatni dalil qilib aytadilar bu oyatda sababi nuzul bor ya'ni nozil bo'lishlik sababi ibn abbos roziyallohudan rivoyat qilinadi bu, bu rivoyatni tabaroniy o'zlarini tafsirlarida keltiradilar makkada musulmonlarni ziddiga yordam berib turib lekin islomdaligini aytadigan bir qavm bor edi bir kuni ular makkadan chiqishligiga to'g'ri kelib qoldida va ular aytishdiki agar muhammad sallallohu alayhi vasallamni ashoblarini uchratadigan bo'lsak bizga hech qanaqa zarar bermaydi deb aytishdi shunda mo'minlarni bir toifasi bularni o'sha makkadan chiqishligi haqidagi xabarni eshitgandan keyin aytishdiki bu najosatga qarshi otlaringizga mining va ularni o'ldiringlar chunki ular sizlarni dushmanlaringizga yordam beradi deb aytishdi shunda mo'minlarni bir toifasi aytishdiki madinadagi bo'layotgan gap bu subhanalloh sizlar aytadigan kalimani la ilaha illalloh aytadigan qavmni o'ldirasizlarmi ular diyorlaringni E, tark etib hijrat qilmaganliklari uchun qonlar va mollarni halol sanaysizlarmi deb aytishdi shunaqa mo'minlar ikkita toifaga bo'linib turgan paytlarida e, rasululloh sallallohu alayhi vasallam bularni birortasiga javob berolmadi chunki nabiy sallallohu alayhi vasallamga bu xabar bildirilmadi oyat nozil bo'ldi shu yuqoridagi oyat fil bima nimaga sizlar munofiqlar to'g'risida ikkiga bo'linib oldinglar agar Alloh ularni o'z qilmishlari sababli shu kufr va nifoqqa qaytardiku deb aytgan mana shu oyat nozil bo'ldi demak biz e, o'sha dinni yaxshi tushunmasligimizdan ham ko'p narsada kelib chiqadida ya'ni biz la illaha illalloh aytgan uchun va boshqa bir islomni arkonlarini ko'rib qolganimiz uchun hamma narsaga uzr beraveramiz e, bu endi to'g'ri bo'lmaydi lekin o'sha ba'zi bir nimalar bor hukmlar bor bitta amal bilan islomdan chiqib ketadi bizda uni teskarisi qachon bir kufr hamma amali topilmaguncha islomdan chiqarilmaydi aksi bo'ladi aslida islomda shu bitta kufr amali bo'ldimi u islomdan chiqadi u hamma islomdan chiqishlik uchun hamma kufr amalini bittadan qilib chiqishligi shart emas bittasini qilsa yetadi shuning uchun e, biz dinni yaxshi tushunmasak tushunmas ekanmiz ko'p muammolar hal bo'lmay turaveradi o'rtalarimizdagi ixtilof hech qachon tugamaydi alloh subhana taolo bu darslarimizni davomiy qilsin va manfaatli qilsin va bu eshitganlarimizga amal qiluvchilardan qilsin bugungi darsimiz shu qisqacha e, qodir qilgancha e, olloh bildirgancha yetkazdik bu vojib bo'lgan hijrat haqida edi inshaalloh keyingi darsimiz mustahab bo'lgan ya'ni xohlasa hijrat qilishligi mumkin yoki hijrat qilmasligi mumkin mumkin shunday holatda ham bo'ladi mana shu dars haqida bo'ladi inshaalloh alloh subhana taolo keyingi darsga muvaffaq qilsin subhanak allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant va astag'firuka va atubu ilayk